chapter 26. de proston paulon efe epitrepetai soi huper se autu legain. Tate ha paulos apelogeta ectenas ten cera, peripanton hon incalumai hupa judaion basiliu Agrippa, hegemai emauton Macarion, episu melon apologestai semeron. Malester gnostein onta ser panton ton kata judaeus, ethon ter kai ze tematon, dia deomai su makrothumos akusai mu. Ten men un biosin mu, ten ek otetos ten ap arkes genomenein, ento ethne mu, in hierosulumois, isasin pantes hoi judaioi prognoscontes me anothen ean thelosen marturein hoti catatein acribestatein haeresen tes hemeteras threskeas et zesa pharisaios. Cae nun ep elpidi tes pros tus paturus epangelias genomenes hupa tu theu histeca crinomenos eis hein to do deca fulon hemon in ectenea nucta cae hemeron latrion el pidze catantesae peri hes el pidos in calumae basiliu agrippa hupo judaion ti apiston crinitae par humin e hotheos necrus egere ego men un edoxa en auto pros ta onoma Iesu tu nadzoraiu den pola in antia praxae. Ha cae epoiesa in hierosolumois cae polus ton hagion ego fula caes cate ecclesa ten para ton archierion exusian labon anae rumenon te auton cat denegca psephon cae cata passas tas synagogas policis timoron autus in ag cadzon blasfemein perisos em maenomenos autois ediocon heos cae estas exo poles. En hois cae por iuomenos estein damascon met exusias cae epitropes tes paraton acierion hemeros meses cata ten hodon edon basiliu urano thin huper ten lamprateta tu heliu per lampsan me fos kai tus sun emoi por iuamenus panton de cata pesanton hemon est ten gain e cusa la lusan pros me cae legusan te hebraidi dialecto Saul, Saul, te me dioces, scleron soi pros centra lactid zain. Ego de epon, tis e curier, hode epen, ego emi Iesus hon su dioces, ala anastethe, cae stethe epi tus podas su, est tuta gar of thane soi, pro que resastai se, hupe retain cae martura hon te edes, hon te of the somae soi. Ex sae ruminos se, ec tu lau, cae ton ethnon, es hus ego se apostello. Anoic sae of thalmus auton, tu hupastrepsae, apos cotus, es fos, kai tes exousias tu satana epi ton theon tu laben autus aphesin hamartion kai clevron entois hegias menois piste te es eme hothen basiliu agrippa uk egenomen apethes te uranio optasia alla tois in Damasco proton kai hierosolumois es passante ten koran tes judaias kai tois ethnesen apangelon metanoein kai epistrefein epiton theon axia tes metanoias erga prasantas. Henneca tuton hoi judaioi me sulabamanoi ento hiero epi runta dia cerisastai. Epe curias un tucon tes paratu theu, acri tes hemeras tautes, hesteca marturamanos, microte cae megalo, uden hectos legon, hon te hoi profetae elalesan, melanton genestai cae mouses. E pathetos ha Christos, e protos ex anastaseos necron fos mele catangelen to lao kai tois ethnesen tauta de au tu apol gumenu ha festos megale te phone efe mine paule ta pola se gramata es manian peritrepe ha de u manomai fesen cratiste feste alla aletheas kai sophrosunes remata apophthengomai epistatai gar peritouton ha basilius pros hon kai paredsiat zomenos la lo lanthanein gar auton te touton hu pe thomai uden ugar in gonia pepragmenon tuta pistues basiliu agrippa tois prophetais oida hote pistues hade agrippas pros ton paulon efe in oligo me pethes christianon genestai hade paulos epen euxamen an to theo kai in oligo kai in polo u monon se alla cae pantas tus acuantas mu semeron genesthai toiutus ha poios caigo emi parectos ton desmon tuton. Cae tauta e pontos autu aneste ha basileus cae ha hegemon e te bernice cae hoi sug ca themenoi autois cae ana core santes la alun pros ale lus, legontes hoti udin thanatu axion, e desmon prase ha anthropos hutas. Agrippas de to festo efe apo lelustai edunata ha anthropos hutas, e me epe cecleta